Ezabuli ya kikumi na makumi gashatu Omukama omuchunguzi wa Isiraeli Waitu mukama nintaka aliwe nimire okuzimu Waitu mukama ulira eiraka lyange Singa oulire eiraka tyo kutaka kwange Waitu mukama kawa kufao amafu gaitu Waitu mukama ayakwemerera nowa kyonka iwe ogira obuganyizi niruo obona kutinwa ndindirire omukama omoyo gwange gulindirire nina eshubi omukigamboke omoyo gwange gulindirire omukama kushaga oku abalinzi balindirira emambya iwe Isiraeli oshubire omukama harukuba omkama aina ekisha niwe mchunguzi atagambwa wenene alichungura Isiraeli omumafugayo gona